Catalina Berroa estis cuba instrumentisto, instruisto cae componistino nasquitan la urbo Trinidad, urbo al kiu de si sian unuan kiam si estis dek ok La Trinidadino, kiu estas considerata ĝis la himno de la urbo. Gi estas canto cun habanera ritmo por guitarro cae piano. Tiel Catalina Berroa just comensis montri ec brilon de sia necomparebla talento. Tiu ci primo de ama sento ala urbo viv tenas la famon de la verkistino. La tuta familia medio favoris sian artan trainadon. Si estis filino de profecia pianisto cum familia i ligoi al bonega i dirigento i kai i al sia heima musica pretigado Catalina Berroa completigis sian studoin en loca academio cae ce la el trinidada trinidad a instruistino cae pianisto Atzela Dufay i Peres Iam en adolescetso, Catalina ludis plura in musica in instrumentoin, consideratei seriosai pro la rigora i tecnicoi por ludi ilin. Pianon, organon, violonon, violoncelon, gitaron, fluton cae clarneton. Notoi indicas che si cauludis ludis mandolinon, harpon cae liuton. Crom esti virtuosa instrumentisto, Catalina estis multe flanca componisto de valsoi guarachai, cantoi por vocio ca gitaro, coruspezoi, himnoi, religiai vercoi por vocio ca piano, cae por vocio ca organo. Siai vercoi esprimas conceptoin de tembro, melodio ca ritmo, influitai de la sonoi al de Europai, y y y circauai migradoi. Catalina Berroa estis grava parto de la Trinidada musica vivo. Si igis dirigento cae organisto de la paroja Coruso ce la pregeio San Francisco de Asís, cae dirigento de la coruso ci la brigeio de la Santa Trinidad. Si estis violonisto en la Burlet Theater Orchestro, la cefa cultura institucio de la urbo, en quie presentigis sarzuela y compañioi. Si fondis la chambran antriopon, quie si ludis violoncelon cunen cun Anna Luisa Vivanco en piano ca Manuel Jiménez en violono. La triopo presentigis ludante pezzoin de elstarei exterlandai musicistoi kiel Haydn, Beethoven cae Mozart. Si estis la unua virino orchestra directisto en cubo. Con sia bofrato frato si fondis Music Academion, quio estis arrangita por servi ancau quiel danzeio. Catalina Berroa estis nomumita presidento de la Filarmonia sexio ce la societo La Luz. Si cun laboris quiel voluntula instruisto en la reciproca help societo por colorei homoi, quie multa i loca musicisto i havis la privilegion esti siei studentoi. a lavoro el bon faranto aperis en la loca gazetaro. Pri la concerto offertita ce la bon farasilo cae caritata hospitalo de la urbo, la recensisto scribis. La tre modesta Catalina Berroa estis parto de la presentado ludante la violonon en la maestra mañero kiel scias. Pli granda merito apartenas al Catalina Berroa, declaras la renoma musicologo Alicia Valdés Cantero en sia vortaro de fama y virino en la Cuba musico. Si estis la unua virino componisto nasquita en Cubo, cae la inicia tinto de la canto movado en Trinidad. La prefero de Catalina Berroa por temo y de galanta amo cae am rilatoi ne representas intiman esprimon, char si conservigis for de iu romantica rilato. Siai vercoi estis creitai por la publico, char tiai temoi estas universalai cae ciam actualai. Tiu tempe ofte la amp vercoi estis usatai en serenadoi, ciel comentas la musicologo, esploristo cae pedagogo Maria Teresa Linares. Tamen, la iaro 1902 por Catalina Berroa estis et septe productiva ie romanticae vergoi. Giuste la iaro ciam si quindec du iaraj trovis la amon, cae si et sinigis al Lucas Jimenez forgito lau profesio. La humila heimo de la paro farigis spazio por la disfastigo de musico cae culturo. Artistoi, admirantoi, cae pretepasantoi, ofte convenadis ce ili Por ausculti şi e in el